zientzerik erratien zuten ari zarete, jeiz erretegia saioa, eta urtero bezala gutxi gora bera gara honetan iristen denean udaberriko oporra hauek, aste santu abezela ezaguna diren oporra ba hemen errenterian horereta Mikel Azulon, ba lupa eukitzen dugu hemen, eta donostian ere bai guardetzen. Eta telefonaren bestaldean bilagun David eta, tapello eta ustu, David dagoela, opa David. A Racha León. Y comentaba que bueno, cuando llegan más o menos estas fechas ya desde los últimos los últimos siete años que ibais haciendo lupa. Eso es, este es el, séptimo año, la séptima edición, que hacemos la muestra de documental lupa eh, en Semana Santa, en del 17 al 20 de abril. Ajá. Y bueno, yo creo que la gente más o menos que nos escucha o la gente que, que, bueno, que ha estado durante esas fechas, que no suelen ser muy fáciles, por cierto, porque normalmente la gente le suele dar por irse fuera y que conoce un poquito lo que es Lupa, pues habla de lo que estamos hablando, pero bueno, por si acaso siempre está bien recordar que con qué espíritu y que, con qué objetivos nació Lupa y qué es lo que hacéis, ¿no? Pues pues mira, Lupa es una muestra de documental no competitiva que la hacemos entre, entre dos asociaciones, el Miquel Azulo de Orereta y Bandabat, el guardete de Donostia. Entonces, bueno, en la primera edición tuvimos la oportunidad de contar con unas cineastas que hacían cine político de Argentina y el primer año a partir de eso dijimos, oye, pues, pues hay un hueco en, esta, en este territorio donde no, hay, no existe la posibilidad de ver cierto cine independiente eh, de no ficción y venga, vamos a animarnos a hacer un encuentro. Entonces el Lupa básicamente son, son encuentros eh, de creadores que hacen cine de no ficción y proyecciones con el público, coloquios y demás durante los días que estamos hablando. Del 17 al 20 de abril, justo justo en esas fechas en las que normalmente la gente, eh, bueno, no creo que los que nos escuchen vaya mucho a procesiones, pero sí irse por ahí al monte o hacia el sol o hacia donde haga falta. Pero bueno, también igual es una fecha elegidas por vosotros porque es la oportunidad de traer, de que venga gente también aquí, ¿no? es más fácil de traer a esta gente que está en el mundo del cine, de los documentales, ¿no? Exacto, sí, eh, fue un debate, pues en las primeras asambleas de Lupa, los primeros años debatíamos mucho de, si la fecha era adecuada o no, pues, precisamente porque mucha gente se va. Pero por un lado hay mucha gente que se queda y digamos que la oferta cultural pues, pues no es muy amplia, entonces para esa gente que se queda puede ser un buen plan y además eh, en el Lupa pues uno de los principales objetivos es que la gente se venga a, conocernos, a, conocer esta tierra y a presentar sus películas con nosotros. Entonces era mucho más fácil eh, en sus vacaciones que se puedan mover. De hecho, todos los años, casi todas, diría el 95% de las películas, pues sus autores se vienen, se pagan ellos el viaje y, bueno, vienen aquí a compartir sus pelis con nosotros. Eh, igual también decir que no es solamente ir y ver las pelis y largarse, no, sino que ahí también hay ¿no? Hay mesas redondas, hay oportunidad de aquellos que están haciendo, que han hecho el documental o que han participado en tal película o que tienen tal proyecto de hablar con ellos, de contestar un poquillo con ellos las ideas y con ellas, ¿no? Un poquito, ¿no? Que hay debates, hay que no solamente hay el mero espectador y festival de documentales, ¿no? No, no, como te digo, es un ambiente muy familiar y es de encuentro totalmente. Eh, las películas tienen su espacio para el coloquio y luego eh, el viernes por la mañana y el sábado por la mañana hacemos unos desayunos ahí en Miquel Azul. Entonces todos los años proponemos un tema este año va a ser el sonido y la escucha en el cine, que lo hará Xavier Quicia. Y otro de, de las mañanas que suele funcionar muy bien eh, se llama Trabajos en Proceso, que es eh, pues, gente que está currando en un proyecto de documental, nos, lo comparte con nosotros, eh, se expone y entonces, entre todos pues se comenta cómo lo ven y es una mañana muy bonita. Antes de que me pases con Pello, que igual le diré que nos vaya comentando día a día del 17 al 20 lo que hay y bueno, me imagino que a él le gustará más algunas cosas que otras. Antes de que me pases con Pello, tú que elige una, ¿cuál, es de los documentales que se van a ver o de los que vais a proyectar, con cuál te quedarías? Pues bueno, yo este año pues, destacaría eh, la película con la que inauguramos, que es Citas Morta por un lado, porque me parece un documental muy riguroso y con una mirada eh, cinematográfica muy personal, y por otro, por el tema. Es un escándalo, eh, un montaje policial en Barcelona, Que, que, es algo bochornoso y, bueno, que esta gente se ha atrevido a sacarlo a la luz a dar la cara y a, documentar, digamos, eh, eh, históricamente paso a paso pues todo lo que supuso este montaje policial que llevó a la cárcel a varias personas que hubo torturas bueno un caso eh, pues que nos parecía que tenía que inaugurar el festival teníamos que darle mm, visibilidad y, que queríamos que ellos viniesen aquí contasen un poco cómo habían vivido todo esto y que además pues, nada una muy buena película. O sea, no está solo por el tema, sino porque no parece que es una buena peli. me quedaría con esa y, con otras por otros motivos. Pero bueno, destacaría esta por, lo que tiene de, denuncia, ¿no? Vamos, son dos. Venga, vas cargas con David, puedes estar con nosotros, ahí nos pasas con Pello. Sí, vale. Vale, venga, mi esquer papel papello. Bai. Arratxaldeon. E, eh, ari ginen Davidekin hitz egiten, bera komentatu, bueno, euskara pasatzen gara, berarekin ari ginen komentatzen, pixka komentatu digu lupa zer den, eta nola egiten duzuen, eta berak ere pelikula bat aukeratu du, Zida Morta, Ciutat Morta, Onda haber esaten dudan, ez dut oso esan dudanik, baina, bueno, gauza askoz gehiago ere baitu zuen, eh? zer gehiago, zer gehiago ikusi daiteke monstruo honetan, zazpigarren lupa monstruo bai. Ba, ba, bueno, badago baita ere e, Europa Trampa deitzen da beste pelikula bat e, e, pelikula hori da pixka bat e, e, bueno, kanpotik datozen etorkin bizitza hemen, ez? E, e pelikula e, e Barcelonaan gertatzen da eta da Afga, e, bai Afganistaneko da protagonista e, badator e, e, bizitza, baina bidean bere semearekin dago bidean baina bere berak lortzen du permisoa e, eh, Bartolona eraino iristeko, baina bere zemea bidean eta azkenan atena zen gelditzen da, ez bai ez diotelako sartzen, Espainiara sartzen, sartzeko permisoa ematen. Orduan, dokumental bada eta kontatzen du bere pues, neska honen eguneroko tasuna e, Bartzelona nola dagoen, semea utzi du herrialde baten, e, nola hartatzen da bertako bizitzara, eta eta nola nola zen pizkanaka pizkanaka pues pues eh pues bizitzan saiatzen ba bere bere arazoekin eta eta dituen arazo guztiekin mm eta eta hori oso polita da bai E... Ikusiko dugu igandean izango da, zortziretan. Hori da, eta den aipatu duzuena berriz, ba, ostegunen, ez da, ziutat morta hori ostegunen izango da. Igandekoa berriz, eh, pentsatzen du, igandekoa donostian, ez da, guardetzen. Bai, hori da, le, eta azkena, hau da, ostegunekoa eta igandekoa eh, izango dira guardetxean, eta erdiko biegunak, ostirala eta larun bata, e, Mikel Azulan. Aha. ostegunean lehen aipatutako ziutat morta hori, eta zuek, zuek hau da? zuek da eh, Ander Fernandez eh, duen zuen zintzilikeko kidea eh, berak e, ingo du bidai musikatu bat bere oroitzapenetan oroitzapen eta orduan hartu ditu bereak eta eta bere inguruko jendearen grabazioak, bere familia grabazioak bai superotxon grabatutakoak edo, edo bueno, zinta zarretan eta aurkitu dituen historiak eta hoien bueno, bideo gainean e, soinu banda bat jarri du eta zuzenan joko du soinu banda hori. Orduan da dokumental e, kontzertu bat edo orduan inaugurazio bezala hori hori eingo du. gomendagarria, seguro baiet. Ander egon tartean, seguro. Bai, bai, Eta gero, ostiralean, ja Mikel Zulora... eh? Sor Julia eta Aurola. Hori da. Bai, bueno, ostiralean, e, goizetan ere, hori e, e, programan, bueno, beste tal batean dago, baina goizetan bai dutela baita ere, e, bueno, e, eh, mainguruak eta eta izketaldiak eta ordu ostiralgo izan Xavier Erkiziak emango du izketalitxo taller izketaldi mm bat e, eh, soñuari buruz zinean soñua nola erabiltzen den eta hori oso oso enteroz izango da berak ba duka landuta pixka bat ba, ba, den historian zehar ba, ba, nola erabiltzen duten soñua eta eta ordu nuke jarriko ditu eta oso gauza interesgarria izango da, hori amaiketan izango da. Mm-hmm. Eta gero ja arratsaldean bai, e, e, Julia eta Urola. Urola da, e, bueno, Julia da labur metrai bat, e, labur metrai honen egilea etorri zen e, lupara oindala urte batzuk, e, fondo para un caballero lanarekin, eta eta ben beste beste dokumentaltxo bat ekarri du, e, pintore baten musari buruz eta, eta bueno, irudi guztiak dira e, pinturak, eta beti hartzaren historiari buruzko e, filmak egiten ditu, eta hori da. Eta gero ja Urola, Urola da Donostiarra da Ander e, zuzendaria, baina Bartzelonan bizi da, eta bueno, etorriko da Bartzelonatik pelikula orkestera, eta da pixkat Urola inguruko e, jendearen e, bueno, e, retrato bat esan dezakegu, eh, lanbide hola tradizionalak edo, bueno, esku, eskuekin eh, eskuaekin eda lan egiten duten jendearen retratotxo bat. Eta oso zikula interesgarria da, baitere. Mhm. Ber ikuste dute mentxartelean, ba, arratxaldeko sozietan, Mikel Azunen ere, irudi iztegi poetiko, para, poetikoa. Bai, bai, hori da. Hori da, la, la urmetrai bat, baita ere, dokumentala la, la urmetrai bat, e, e, Maider Fernandez, Maria Elorza eta Aitor Gametxok zuzendua. E, honek, e, bueno, irabazi zuten beka bat e, lekeiteko zine bileran, e, egiteko, eta da hizkuntzari buruzko dokumental bada. Nola euskeraz, e, ba, euskalki desberdinetan, espresio konkretua daude, herri herrietan, eta pixkat eh, espresio horien azalpena egiten du, oso era poetikoan pixka bat, eta, bueno, berez proiektua luzeagoa da, horrengo korto txobat egin dute, ba, bost e, haien ideia da, iztegi, benetako iztegi bat sortzea, eta pixkanaka, pixkanaka espresio desberdin horiek azaltzea irudiz, irudibidez, ba, zer esan nahi duten espresio berezio horiek. Mhm. Eta gero, eh, ondoren, eh, metraia den ondoren, paradiso luze metraia, hori bai izango dala eh, da, bueno, paradiso da eh, Madriden dagoen duke de alba zinea da Espainian gelditzen den azken eh, cinema pornoa mm -hmm. eta orduan bertan lan egiten duen jendearen retrato bada izka bat nola dan aien egunero kotasuna eta, eta nola eh, egun egun bagan lanean dauden eta, eta bueno, ja zine ere ez da, ba, me imaginatzen dut orain internetaren eragina gatik, eta bar, eta ba, norbait ez da sartuko sala X batera, eta, eta, bueno, nola pixkanaka, pixkanaka, ba, leku dekadente batean bihurtzen ari ben, eta nola, pues, bertako jendean nola jartu jarraitzen duen hor lanean. Mhm, ba, kurioso da, eh, hori indikan bate bate gotea, eh. Ba, ba, bai. ba, batean asko zeuden, ba, no indikan ere, bai, bai, bai. Eta la, larun batean, larun batean mikrasurun jarraitzen duzu, ez? Eta horre, ba, goza ez? Bai, beste korto bat, souvenir, eta gero luzemetrai bat, N6. N6 da, e, Madrid Madrietik Galiziara doan nazionala, e, repidea. eh, claro, e, repide askorekin gertatzen den bezala, e, nazionalak zirenak leno, orain autobia bat egin dute ba, paraleloki dihoan, bide berdina egiten duena, eta eta eta bide hori hutsa gelditu da, ez? deno jende asko erabiltzen zuen errepide batzen, baina orain ja bizitari gabe gelditu da. Ordun e, eh, zuzendariak egin du bidai hori bera, eh bide e, eh, zarkatu du eh, ba, erakusten pixka bat nola gelditu diren errepide horren inguruan dauden negozioak, etxeak, herriak eta ez ba, ba nola busen, karretera ondoko e, tabernak, deno igual jende zainezka ongo ziren tabernak, orain ba, ba, taberna ondia hundiak eta, eta bat ere bezer hori gabe, eta pixkat ba, horre ba, borri inguruko bizitza kontatzen. Mhm. Eta gero ja ratxalde partean, larun batean, e, eh, apirian emeretzia, fuera de serie eta ze bilana. Hori da. Ze bilana, ez da ki, nola, ze bilana, ez? Bai, bueno, bada, bai, ze bilana, e, eh, da, ze, ze bilari buruzko, bueno, biak, biak dira Maria Cañas autorearen bi filma. E, eh, e, eh, bueno, e, Maria Cañas da Sevillako e, e, lan egiten duena asko irudiak apropiatu, zaba, hartzen du ba, telebiztan edo interneten lortzen dituen irudiak, eta horiek elkarren ondoan jarrita irudi bat bestearekin, e, bazentu berri bat ematen dio irudiari. Orduan, adibidez, jarri dezake eh ah, pues jarri asko jolasten du Sevillako tradizioi buruz eta eh Aste Santua, Sevillako Aste Santua eta ber, bueno, ya guk eh, Lupa Aste Santuan izango da, nosa proposa itiru egon eta orduan eh, ba irudiak izan daitezke Sevillako Aste Santuak, baino eh, eh den da telebistako beste saio baten soinua eta eta horrekin ba, ba konexio bereziak egiten ditu eta eta irudi bereziak sortu eta, eta bueno, e, historia luzea dauka e, Maria Kainasek lan horretan, eta, eta Sevillan hau izan da, nahiko e, dokumental e, zaritua zinemaldi askotan, ba, ba un oso oso berezia da bai. Eta ja bukatzeko igandea, ez lehen aipatu duzu Europa Trampa, hori ja guardetxean, baina, bueno, arratxaldeko zeitatik aurre dago zakeiago daude, ez da? Hori da, Trampa eta la kortoak izango dira sortita, baina aurretik seietan, beste sesio bat egon da e, Arsenik, Arsenik eta Kisem Levent Arsenik e, da e, Iban del Campo hori lagur metrai bat e, eh, burre, Belgikan, Belgikan, el kursela zen denez e, e, Belgikan horri batean bueno, enkargu bat denintzen e, Donostiar, Edo Gipuzkoar, Zinegilei E, bueno, bertan e, e, film labur bat egiteko, dokumental bat e, filmatzeko, e, eta, bueno, bera, bera izan zen aukeratu da, debialdi bat egin zen, eta, eta bera izan zen, eta hau da bere lana. Orduan, e, bueno, da, bueno, ez dut gehiagia esplikatu, baina casting baten historia bada e, egiten duena, kastin bat buruzko dokumentala. Eta Kisem Levent, e, eh, da, ba, ba, orain e, Madridera egin diren martxak bezala, eh, ez, uh -huh. e, egin dira, goita bilemean uh bai. -huh. egin ziren martxak guzti horiek, anteko zerbait e, egin zen, oain dela urte pare bat e, Frantzian. Orduan, Parisera sortu ziren, baita ere, zutabe, takizan bat zutabe, sei zutabe sortu ziren, Frantziako junta guztietatik, guztiek Parisean bukatuko zutenak. Orduan, aiei jarraika eta bueno, zu, batetan e, eh, bidea zen, zegoen Irene Bailo, e, eta berak grabatu zuen haien bidea osoa, eta eta pixkat haien konbidentzia nola den, eta nola, nola egunero, egunero ba, ziren, oinez hazi, eta, eta ba, 20 kilometro, hogeita km, kilometro oinez, eta horrela Parise daño. Eta, kuriosoa da, zet, e, eh, bueno, eh, historiak oso eh, eta elburu errabindikatiboa zeukan, baina eh, naiz eta hoiek azalten diren, eta gauza guzti horiek azaltzen diren, dokumentala gehiago eh, da zari buruz, ez? Eh, haien eguneroko eta nola den ba, bizita hor egunero-egunero oinez, eta, eta piskat azalduz, e, baita ere mugimenduaren kontradizioa, eta, eta baita ere ondo pasatzen duten, eta baita ere ze, ze ekintza bidean, eta bar, mhm. eta hori ere osente izango da. Ba, oso ondo, oso ondo, beti, beti gertatzen zaigu zuekin, guardetxekoekin eta Mikel Azulokoekin ba, ditzen dizugun bakoitzan sekulako programak eta sekulako goza txukunak egiten dituzuela, orduan, bai, bai. ba, zorionak, Ferriz ere esker, mi esker. Bai, horten ere, gu, gu behintzat, gu oso pozik alde, e, eh, iruditzen zaigu programazioa, betik, azkenan gu gaialdi bat egiten dugu, eta iristen zaizkigun pelikulak programatzen ditugu. Eta ari esan aurten oso, oso, oso programazio polita eh, egin dugula, ez da, guk egin dugulako, oso polita gala ez, ez, bai, gaia, aldetik eta horrela ez hau bera, azkeneko aipatzen zen honen hau bera karo, agian beste momentu uren batean baina justo orain ez, martxoko martxa ondore, Madrid egindako martxa ondoren ba, oso, oso aktualitate koa da gainera, gainera gero kolokioan eta hitz egiteko ba, bertara jundiren horretako jendearekin egongo gera eta, eta baita ere eh, hemen donostitik eh, ai, ai, pues, oietako ibili den eh, jendearekin ibiliko gara, eta, eta bai, haikin itzaiteko aukera eukiko dugu. Ba, oso ondo, bazkarrik asko, ba, gurekin egoteagatik, eta hori, gogoratzez, apirilean amazazpiteiko geira, ba, lupa, dokumental mostra, hemen errenterian, eta donostiko guardetxean, hemen, Mikel Azuan, eta guardetxean, ez da? Vale, ba, mila esker gurekin egoteatik. Vale, zuei esker Venga, ondo segi. Bai, bai, bai. Bueno, Venga, jo.